Arms out. A tubita, a tubita, a tubita, ta. A tubita, a tubita, a tubita, ta. Skaidrs? Ok, bet daram visi un rītīgi uz 100%, labi? Ok, tātad. Arms out. Thumbs up. A tubita, a tubita, a tubita, ta. A tubita, a tubita, a tubita, ta. Arms up. Thumbs up. elbows in. A two bita, a two bita, a two bita ta. A two bita, a two bita, a two bita ta. Arms up, thumbs up, elbows in. Knees bent. A two bita, a two bita, a two bita ta. A two bita, a two bita, a two bita ta. Arms up, thumbs up, elbows in, knees bent, butt up. A a two two Atubita, atubita, atubita, ta. Atubita, atubita, atubita, ta. Arms up, thumbs up, elbows in, knees bent, butt up, head up. A a two two Atubita, atubita, atubita, ta. Atubita, atubita, atubita, ta. Arms up, thumbs up. uh, <laughs> elbows in, knees bent butt up, head up, turn around. A two bita, a two bita. A two bita, a two bita, a two bita. Ta. Arms up, thumbs up, elbows in, knees bent, butt up, head up, turn around, and tongue out. A two bita, a two bita, a two bita. A two bita, a two bita, a two bita. Tas bija ļoti jautri, vai ne? Un tagad ķersimies kaut kam nedaudz, nedaudz nopietnākam. Un šo pasākumu iesāks mūsu superīgie puiši ar vienu superīgu dziesmu. Lūdzu, aplausi! Uh, un lūdzu, Māru, tu arī uz skatuves. Dziesmas teksts ir no Bībeles. jaunuma saknē ir mana skārībā. Daži tiektamies pēc tās, ir nomaldījušies no ticības visa ļaunuma saknē. Ir mana skārībā, daži tiektamies pēc tās, ir nomaldījušies no ticības visa ļaunuma saknē. visa ļaunuma saknē ir mantas kārībā. Daži tiekdamies pēc tās ir nomaldījušies no ticības visa ļaunuma saknē. Ir mantas kārībā. Daži tiekdamies pēc tās ir nomaldījušies no ticības visa ļaunuma saknē. tavas ticības mīlestības. Pēc no kārībām cēnies pēc taisnības, ticības, mīlestības. Cīnīsies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz to tu aicināts esi, dodot liecību. Cīnies labo ticības cīņu, satver mūžīgo dzīvību, uz to tu aicināts esi, dodot liecību. by. Apskaut mūsu tēvu varēsim. Nu, Sintīna, nāc ar savu lapiņu, pastāsti, kas ir. Linda ar grupu. Ar grupu. Sagaidām Lindu ar grupu ar aplausiem. Linda, kas tas būs? Ko tu spēlēsi? Amaņā iet prom tagad ir. Tagad būs Intas mājas grupiņas. Dēja! Viņai bija jādejo, bet nu labi. Inta lūdzu. Kamēr Intiņa tu gatavojies, cik jūs cilvēki esat mājas grupiņā? Ļoti daudz, ja? Kas tā būs par dēju? Izraels dēju. Tagad es uz skatuves aicināšu maestro, kurš ir speciāli atbraucis pie mums ciemos no tālās Ikšķilas. Maestro Andārs Ignāts uz skatuves. Lūdzu, ar aplausiem! Viņš izpildīs skaņdarbu dvēselēji. tas varbūt ir mans talants, bet viņš tāds baigs klusais ir un uh, viņš parasti tikai pie manas mājās ir. Es vienkārši tādu tādu īsu stāstu ir tāds, kad uh, es kaut kādā dentos desmit gadus atpakaļ iemācījos vienkārši viņas skandarbiņu. Un, uh, tad, kad es runāju ar Dievu, vienkārši viņi spēlē vienu un to pašu. Un, un tad uh, es līdz kaut kam vienkārši nonācu. Ja? Es nezinu, vai es sakarīgi izteicos. Tas tiešām bija fantastiski. Un tagad uz skatuves es aicinu Robertu, kurš mums parādīs kaut ko trīs vienā. Lūdzu! trīs vienā. Neceriet, ka jums te būs baigies priekšnesums, bet kaut kas būs. Uh, trīs vienā tas ir uh, liecība, pateicība un talants. Uh, pirms kāda mēneša es atradu sev vecu pierakstu klādi, ko es biju rakstījis 20. 2002. gadā, pirms es braucu projām no Latvijas uz gadu. Un tad vēl es Dievu nepazinu. Un es uh, tieši tajā vasarā pirmo reizi biju atbraucis uz Kuldīgu savā mūžā. Bija vasaras praksa akadēmijas studentiem, un es biju atbraucis kā padzīvoties kādas dienas. Un es kādu no jums zinu, kādu nezinu, bet es esmu rīdzinieks, un tagad jau no septembra sevi uzskatu un esam ar sieviņu šeit kuldīgā dzīvojam. Un tajā kladē es rakstu, uh, mēģināšu atcerēties precīzi, tajā kladē es rakstu tā. Brīnums. Es esmu atbraucis kuldī, uz kuldīgu un no pirmā acu skatiena esmu viņu iemīlējis. Uh, brīnos, kā par kuldīgas eksistenci nezināju līdz šim, jo viņi taču ir tik tuvu Rīgai. Un te no nu Dievs jau tajā laikā uz mani runāja, un tā mīlestība uz šo pilsētu ir tikai un vienīgi augusi. Otra lieta ir tā, ka man šovakar bija iespēja būt kādu īpašu apsvērumu dēļ VIP ložā augšā. Un es, kamēr Sems runāja pašā sākumā, es skatījos uz to, ko viņš runā, un skatījos uz jums no augšienes, un es sapratu, cik īstenībā uh, neprātīgi divu gadu laikā ir viena cilvēka ticība un tā, tas īstenībā tā spēja sapņot liels sapņus ir izaugusi. Un uh, mums jau no šī gada sākuma ar eh, Sēmu ir ļoti labas attiecības, un viņš ir mans uh, garīgais tēvs. Un, uh, un viņš ir ļoti daudz man devis. Un, tāpēc šis cilvēks ir tas, es domāju, daudziem no jums viņš parasti, kad jums saka kaut ko par semi, tad jūs iedomājaties, nu, iespējams, es kā mākslinieks, es iedomājos viņa attēlu. Un man vienmēr ir viens un tas pats attēls. Un es esmu, man ir tā lieta, ka es esmu zināmu laiku kritis uz gofra kartonu, kas ir pavisam vienkārši iepakojuma materiāls. Un, eh, un es sapratu, ka Dievs ir vienkāršs un Viņš vēlās arī vienkāršas lietas. Un es nevaru konkurēt ar šiem brīnišķīgiem muzikālajiem paraugu demonstrējumiem. Bet tā lieta, ko es gribu šajā vakarā, tā trešā lieta, tā ir tā dāvana Semam un pateicība par to, ko viņš ir savā ticībā darījis. Ir tas, kā mēs tevi sem vienmēr redzam un atceramies. Ja? Tā tev dāvana. Jaunajā gadā. Varbūt tu vari nākt šurp. That's thank you for your sacrifice. Uh, kuriem nav skaidrs, kas ir mogs? Jūs zināt, kas ir mogs? Man of God. Jā. Tas ir Tusem. Paldies tev. Paldies par ticību. Roberts, nesēdies vīpložā, kamēr es runāju. Nu, varbūt tad ātri tad skrien. Labi. Eh, pirms nāk nākamie eh, mūsu mākslinieki. Ir dažādi eh, klasiski instrumenti. Un dažiem no klasiskiem instrumentiem ir tikai četras stīgas. Kā jums liekas, kas tas varētu būt? Viola, čels, kāds vēl variants ir? Kontrabass, vēl? Kas? Saplēsta ģitāra, jā. Ja? kuru patiesībā ir domāta sešām stīgām, bet ir ar četrām. Labi, tad nu Daniela, Daniela, Daniela, Daniela un Estere uz skatuves un sagaidīsim viņas ar aplausiem. Kura no jums ir Daniela, kura ir Estere? Tad šī ir Daniela un tā ir Estere. Meitenes, ko jūs izpildīsiet? Uh, <laughs> uh, mēs izpildīsim Elgārs, uh, es sveicinātu mīlestību, skandarbs uh, čelam. Uh, un tad es vēl jums nodziedāšu vienu savu dziesmu. Jā. <laughs> bija ļoti skaists, vai ne? Um, jūs negribat mintautu paņemt pie sevi? Mums, mēs jūtamies ten aizkulisēs, tā kā es nezinu, kur. Bet lūdzu, nākamais Anita. Labvakar! Um, es jums gribu šodien uh, nolasīt vienu savu dzējoli. Uh, es vispār nerakstu dzēju, uh, bet, uh, bet šis te nāca vienkārši tādā, tādā uh, varētu teikt, um, nu, vi, tādās, nezinu, tas bija tāds sirds stāvoklis, kurā vienkārši laikam tam dzējolim vajadzēja rasties. Un, un, un es viņu uzrakstīju kaut kādus trīs vai četrus gadus atpakaļ. Es viņu vēl nekad neesmu lasījusi tādā publikā. Uh, Um, ehm, un, nu, nu, un, nu, un es gribu nedaudz tādu stāstu pastāstīt, ka tas, tas ceļos bija, bija konkrēti par vienu cilvēku, par vienu no maniem draugiem, kuram es, uh, uh, kur es diezgan labi pazinu, un es viņam daudz stāstīju par Dievu. Un, Un, uh, un es redzēju, ka viņš, uh, nu, ka viņš atraida, ka viņam ir, viņam ir sava teorija par to, nu, kā viņš uz sevi skatās, kas viņš ir. Un, un kad viņam, nu, viņam Dievs nav vajadzīgs. Un, uh, Un tad, nu jā, un, un būtībā tas Dievs, viņš radās vienā tādā, vienā lūkšanas reizē, kad es lūdzu, un, un man vienkārši ļoti sirds sāpēja par to cilvēku, un, un tā arī, tā arī radās tas Dievs, jā. Tā kā, nu jā, tas. Mans dzīvos ir mana saruna, saruna ar tēvu par tevi un atkal tevi. Dažreiz nesaprotu, kāpēc un kā var tās sāpēt, sirds raudāt par cilvēka dvēseli, bet tagad zinu, ka var. Manas asaras dieva rokās, no manām acīm dieva sirdī. Mans draugs, es tev jau stāstīju par manu tēvu, ar kuru bieži par tevi runāju. Viņu es mīlu, uz viņu lūkojos, viņam ar prieku tuvojos. Savu sirdi izleju un viņā spēku saņemu, lai ticībā lūgtu. No sirds lūdzu par tavu glābšanu, lai tava dvēsele neiet uz pazušanu. Dod tēvam iespēju atklāt tev savu mīlestību. Viņa dārgās domas par tevi atsver visu, ko zināja par sevi. Tu esi tēva zudušais dēls, mīlestības rokām veidots, viņa radīts katru dienu un mirkli tēva mājās gaidīts. Dēls atsaucies, iepazīsti tēvu. Viņš tevi ļoti mīl. Es tikai gribēju jums kaut ko pateikt. Mintau, tu esi baigi foršais, bet paldies, ka tu atpūties tagad. <laughs> Mārtiņa, Kā tu jūties šodien? Baigi labi, viņš saka. Kā jūs jūtaties? Ir forši talanti, ne? Vai, à, nu es jūs redzu. Mārtiņš izrādās ir baigi talantīgs džeks. Viņš uh, dzied, viņš spēlē ģitāru, un tu raksti dziesmas, vai ne? Un tā dziesma, ko tu dziedās, ir tavējā šodien, vai ne? dziesmai esot nepilns mēnesis. dziesma tapa tad, kad nu, bija baigta čāvīgi. <laughs> okay. Jēzu, tu man viss, Jēzu, tu man esi. vajadzīgs. Jēzu, tu man viss, kas šai dzīvē vajadzīgs. Jēzu, tu man viss, Jēzu, tu man esi viss. Jēzu, tu man viss, Jēzu, tu man esi viss. Tevi paaugstināšu, Jēzu, tu man esi viss jo tu cienīgs Dieva jērs. Tevi paaugstināšu, jo tu cienīgs Dieva jērs. Jēzu, tu man viss, Jēzu, tu man esi viss, Jēzu, tu man viss, Jēzu, tu man esi viss. dzīvot vēlos es. Jēzu, tu man vis, kādēļ dzīvot vēlos es. Jēzu, tu man vis, es un būsi vis. Jēzu, tu man vis, es un būsi vis. Tu mans prieks, tu mans miers, tu mans miers, Tu mans prieks, tu mans miers. Tu mans prieks, tu mans miers. Tu mans prieks, tu mans miers. Tu mans prieks, tu mans miers. tapa nometnē. Jā, jā viņi tapa, bet viņi netika dzirdētā. <laughs> okay. Sēdīt esmu es šajā pasaulē, kā tos bērns man stāvs. Svētīts esmu es šajā pasaulē, kā tos bērns man stāvs staigāšu tavus ceļus, kamēr dzīvošu. Staigāšu tavus ceļus, kamēr dzīvošu. Svētīts esi tu mans tēvs, kas mājo debesīs. Svētīts esi tu mans tēvs, kas mājo debesīs dziedāšu, Tev slavu, kamēr dzīvošu. Dziedāšu, Tev slavu, kamēr dzīvošu. Svetīts esmu es šajā pasaulē, kā tavs bērns mans tēvs. Svetīts esmu es šajā pasaulē, kā tavs bērns mans tēvs. Dziedāšu tev slavu, kamēr dzīvošu. Dziedāšu tev slavu, kamēr dzīvošu. Ej, tu nost! Vispār ārprāts! Cik zālē ir uh, Annas šodien? Paceliet roku, visas Annas. Viena Anna. Cik uh, divas Annas? Cik Edgari ir šodien zālē? Viņš pat nav zālē, viņš tur ir ārpusē. Uh, Labi, cik Jāņi ir zālē? Cik es redzu? Divus. Ah, es arī četri. Cik zurabi? <laughs> cik? Labi. Kurš no Jāņiem māk žonglēt? Un tad tu nāc šurp. Nu? No? Taisnāk, te? Labi, bet pa turien būs smukāk. Jāni, pastāst, ko tu darīsi? Laikam jau žonglēšu. Nu, jā. Jo jau man prasa. Nu, tad sākam. Ar ko? Jānis ļoti atvainojas, tu neesi īstais Jānis. Es neesmu īstais nu, Jānis. Piedod, piedod, piedod, lūdzu. Um, laipni aicinām skatus Jāni, kurš mākslā žonglē. Man vajadzēs trīs cilvēkus brīvprātīgus. Nu, tiešām. Labi. Nē, nē, tas bija joks. Man pašlaik tikai viens brīvprātīgais ir. Viņš man kabatā stāv. Labi, es šito es neko nevaru izdarīt. Tikai mētāju kaut kur. Nu labi. Es, nē, pult neņem nost. Nē, man pult vajadzēs. Nu labi, nevajadzēs. Labi, man vajadzēs otro pultu. Nē, mandarīnu. Tu pamet. Labi. Kā jūs gribat, ka es žonglēju šitā vai šitā? Es pažonglēšu mazliet. Es īsti profesionāls neesmu, bet amatieris. Tas nebija. Labi. Tas man švakāk iznāk, bet man labāk šitā patīk. Esmu redzējis, ka daži kaut kā savādāk dara, bet es tā nemāku, es māku vairāk šitā. Un nu, tas ir pārāk viegli, man liekas. Bet labi, es pažonglēšu šito. Man varētu atnākt trešais palīgā. mēs negribam izmēģināt? Ar diviem? Paldies! Ko, Jāni? Jauns izaicinājums. Trīs mandarīni un cirvis. Ko? Un vajag brīvprātīgo. Labi, bet Jānis, skaties, Matīs arī māca. Es kaut ko jaunu parādīšu. Nu, aplaus, aplaus! Nu, Dārsa, spēlēs ģitāru. Labi, tagad uzstāsies dati. Tu... Es nespēlēšu Matīs spēles. principā ir tā, ka šī dziesma tapa tikai vakar, <laughs> naktī, pusčetros. Un turpinājumu izdomājām mēs šodien, tepat sēžot lejā un mēģinot. Kā, nezinu, kā sanāks, ceru, ka sanāks. Un, nu, jā. <laughs> we come. Ej, tu nost vispār, nost no šejienes. Super, nu. <laughs> Ah, Dominiks. Dominika, es varu vienu vien deju tev nodejot. Es mīlu Jēzu, es mīlu Jēzu, es mīlu Jēzu. Um, jūs jau zināt, ka es esmu puslatvietis. Bet pusīte no, nāk no Kars'ta izzināt, vai ne? Pusi no man ir, ir šeit Latvija, bet pusi ir no, no Āfrikas. Tāpēc mēs dziedāsim regēju. Un arī mēs dejosim. Es zinu, ka jūs zināt šo dziesmu, vai ne? you said that shit. Say awesome. Yeah. Well, I message is like a fire, a burning flame. I say that message is like a light that lights up the world. I'm not ashamed. The gospel saves those who believe. And like a city set on a hill, like a said on the stand. We preach the good news to all the people. Some on the good ground, some on the wayside, they say, These men are so drunk in the morning. Don't give them Lord, they don't know what they do. I say, The world sits in the dark. The world's turning their back, yeah. The world's coming at us. Wait the world's dying. So let the fire burn. Wait. Do you hear you children of God? I say, let the fire burn now. Wait. You are the salt and the light of this world. So let the fire burn now. Wait. It's like a sweet smelling savour to the Lord. Well. Yeah. Hey. Our message is like a fire, a burning flame. I said, My message is like a light that lights up the world. Be not ashamed, God has given you authority. So sound your word unto the world and into all the earth. Lift up your heads, all you ancient gates. Let the King of glory come in. Lift up your voice, all you holy saints. Let the glory, let it flow. Yeah lift up your head, all you ancient gates. Let the King of glory come in. Lift up your voice, all you holy saints. Let the glory, let it flow. So let the fire burn now. Way, way, way, way. So let the fire burn now. Yay! You are the sun and the light of this world. Let the preacher preach yeah, yeah, yeah. So let the fire burn now. you are the soul and the life of this world. open now. Where are you? Where are you? The Lord is good. Yeah, let the fire burn. I burn. You are the sword and the light of this world. I burn fire. I burn fire. I burn fire. I burn fire. This is like a lady fire burn burn fire. Man liekas, ka tas būs uh, pārsteigums uh, vairākiem cilvēkiem. Es aicināšu uz skatuves uh, Zurabu un Andri. Es mīlu Jēzu! Иоанн, переводи, пожалуйста. Jānis Tuko, lūdzu. Čau visiem, čau! Atbalsti mums, lūdzu! Марута! А? Что? это шутка. Шутка, сестры, шутка. Йокс, мадес, йокс. Мы готовимся, распиваемся. Дзия даю. Пирма дзе даю. Шо. А, знаете, я знаете, неожиданно получилось, получилось, что сегодня мы споем. Negadīt tā sanāca, ka nu, mēs šodien nodziedāsim jums dziesmu. Приятно видеть Яниса, когда он приехал. Ļoti patīkami redzēt Jāni, kad viņš ir atbraucis. Давайте его поддержим. Aplaudēsim. Viņš atbrauc no Zviedrijas. Какое-то время Какое-то время назад, когда он был еще в Латвии, Kādu laiku atpakaļ, kad viņš jau bija Latvijā, мы пытались с ним специи сыграться. mēs mēģinājām tā sadziedāties, saspēlēties ar viņu. Ну, может быть, он приедет из Швеции, и мы попробуем еще Un, раз. Iespējams, ka varbūt viņš atbrauks vēl no Zviedrijas, mums var mums Но iznāksies когда, tas. когда он приехал сегодня, говорит, давай попробуем, давай Как- что-нибудь споем. Kad šodien viņš atbrauc, mēs atgādājām, tad mēs vienkārši sarunājām, ka mēs Сначала я, nodziedāsim. конечно, отказался, Nu, viņš teica, Jānis teica, tev uzdziedāsim, bet nu, no sākuma es atteicos. Должен поддерживать марку, Nu, kad man jāuztur ir поддерживать статус. ā, nu, status pa- uzturēt. Я пēc pēc tam es domāju, Nu, потом я думал, потом я думаю, что pēc tam es domāju, а, семья собралась вместе. ģimene esam mēs sanākuši kopā. И Мы просто от всего сердца хотим друг друга радовать. Un tā, nu tiešām mēs no visas sirds vēlamies viens otru И все, iepriecināt. что у нас есть, Un viss, kas mums ir, мы можем показать. mēs varam parādīt. И вот это то, что сегодня мы хотели бы вместе вам сыграть, спеть. Un Tā, tas ir tas, ko mēs gribējām jums, nu, šodien nodziedāt, nospēlēt jums kopā. Давайте поддержим Маруту. Un aplaudēsim, atbalstīsim Marutu. Есть одна песня, которую она споет и начнет. Ir, ir kāda dziesma, kur viņa sāks dziedāt. Персонально а, мне Господь говорит через эту песню очень много. Ļoti, personīgi man Dievs ļoti uzrunā caur šo И мы начнем с этой песни. Un mēs sāksim ar to dziesmu. А потом мы сыграем и споем песню, которую написал а, один христианский а, композитор. Pēc tam mēs no, nospēlēsim un nodziedāsim vienu dziesmu, kuru Мы sarakstīs ее, kristiešu немно- komponists. мы ее немножечко видоизменим, Mēs viņu man, nedaudz esam izmainījuši, но он разрешил. to dziesmu. Я знаю. Ну, давайте сыграем. Tātad nu, nospēlēsim, nodziedāsim. autumn sky. Tev stāvasī, kas mani mīl, mani mīl. ir dziesma šī, kas pārīskā uz mūžību. Tev mani mīl. Melodijām brīnišķām, brīnišķām, mīlestībām dievišķām, savu dziesmu pārimām. Tu dziedi. skaistais noslēpums. Ja jūs zinat šo dziesmu, lūdzu droši dziedat ar mums. dziesmā. Viņa būs pakrieviski. Под эту песню мне обязательно нужно одеть шапку. А, перевести, перевести. А, эта песня будет э, о живой воде и о, том, о просьбе, о просьбе Господа. Это будет песня. Это будет песня, песня, песня. Это будет песня. Раз, два, три. Это будет песня. Это о живой воде, которая идет с небес. Так его уволить. Matis. Это песня... Ты несерьезный. О живой воде. Šī dziesma ir par dzīvo ūdeni, которая сходит с небес. kur nāk no debesīm. И наша просьба наполнить наше сердце, Un mūsu vēlēšanās Это ir nu, живой viņi водой. piepildīja mū, piepild mūsu sirdis ar šo dzīvo ūdeni. наполнить этой водой нашу жизнь. Un, nu, lai, š- lai mūsu dzīves piepildās ar šo dzīvo ūdeni. А, Куплет очень простой, кто может э, петь, пойте. Pantiņš ir ļoti tāds vienkāršs, kas, kas varat varbūt dziedāt līdzi, kas Что мы просто piemācīties. хотим Иисуса. Nu, tā kā mēs vienkārši vēlamies Jēzu. Спасибо. Paldies. как река твоя, вода течет с небес на меня. И наполни сердце мое. Я знаю, больше есть за что Я жизнь свою могу отдать Могу отдать Дух Святой Иисус Наполни меня Я хочу больше тебя, больше Иисуса. тебя я хочу больше тебя, больше Иисус, о Иисус, я хочу больше тебя. Пусть как река, пусть как река твоя вода течет с небес на меня. Хлопайте, танцуйте, пойте, что хотите, делайте. Вы наполни сердце мое. Oh. Я знаю, больше есть за что я жизнь свою могу отдать. О, могу отдать. Дух Святой, наполни меня. Я хочу больше тебя, больше Иисус. Я хочу тебя, я хочу больше тебя, больше Иисус. Я сломал, что ты, я хочу больше тебя, больше Иисус. О, -о я хочу. Больше тебя. А теперь, Ян, давай. Пауза. Я хочу больше тебя, больше Иисус, больше тебя, Иисус. Я хочу больше тебя, больше Иисус. Я тебя хочу, я Oh, shake С Новым годом! Пусть Господь благословит вас. Wow, vai ne? Es domāju, ka uh, tie talanti, ko Dievs dod, ir svarīgi viņus neslēpt un uh, nest gaismā. Man ļoti liels prieks par Zurubu. Es tur uh, dziedāju aiz priekiem līdzi. Un es domāju, ka mēs arī varēsim dziedāt uh, līdz uh, nākamajam talantam, Matīsam, Upītim. Aicinam! Kā kristietim ļoti bieži gadās būt uh, tādi momenti, kad es gribu piesaisties un uzrakstīt savu dziesmu. Un nu, ļoti gribās uzrakstīt dziesmu. Un kādu laiku mans dziesmas bija kaut kas tāds, cik man ir grūti, jo es nevaru. Man ir grūti. Nu, kaut kā tā, vai arī tik smagi nav nekad bijis man. Vai arī, teiksim, ah, ah, ah, bet uh, es vienreiz prasīju Dievam, man bija grūti, ka šī dziesma atnāca, bet nu, es prasīju Dievam, vai tiešām man būs tāds dziesmas vienmēr jādzied. Ah, Ah! Bet uh, tajā brīdī Dievs man iedeva dziesmu. Un viņi bija pavisam savādāk. Es mēģināšu viņu nodzirdēt. Es, es ar grupu nekad neesmu spēlējis, bet pamēģināsim. Labi? šodien es varu patiesi priecāties, jo es zinu, ka Jēzus mani mīl. Mans grēkus viņš piedevis no tumsas gaismā iecēlis, o oh, jā, o oh, jā. Nu šodien es varu patiesi priecāties, jo es zinu, ka Jēzus mani mīl. Mans grēkus viņš piedevis no tumsas gaismā iecēlis, o oh, jā, o jā mans grēkus. Manus grēkus viņš piedevis no tumsas gaismā iecēlis ujā. Uz tavu es tavā vārdā ticu es tavā spēkā. tavā priekā. Jo Jēzus mani atpirci. Šodien es varu patiesi priecāties, jo es zinu, ka Jēzus mani mīl. Mans grēkus viņš piedevis no tumsas gaismā iecēlis, oh, jā. Arī šitā versija var šodien tu vari patiesi priecāties, jo tu zini, ka Jēzus tevi mīl. Tevs grēkus viņš piedevis no tumsas gaismā iecēlis, ujā. Tavus grēkus, tavus grēkus viņš piedevis no tumsas gaismā iecēlis, ujā. Stāvu, oh, stāvu es tavā vārdā. liekā. Jo Jēzus manī atpircis. Prieks piederēt, liels prieks tev piederēt, kungs Jēzu, prieks piederēt. Liels prieks tev piederēt, kungs Jēzu, prieks piederēt. Liels prieks tev piederēt, kungs Jēzu, prieks piederēt. Liels prieks tev piederēt. Priecājieties tajā kungā šajā gadā. Halleluja! skumīgi, varbūt priecīgi ziņa. Ja? Tagad būs pēdējais, beidzamais priekšnesums. Un, tā būs Sanita ar, un ko. Es jums iesaku nu, aplaudēt. Viss, paldies! Es palūgšu tehnisko personālu uh, ieslēgt pilnīgi visas spožās dienas gaismas šeit. Jo Šitas nebūs tas priekšnesums, kur jūs visi skatīsieties uz mani un ko, bet jums visiem nāksies piedalīties. Tāpēc man vajadzīga gaisma. Un, eh, kamēr šī gaisma tiek meklēta, kur viņa ieslēgt, kā jūs domājat, kas man ir maisiņā? Ha, ha, ha. <laughs> es zināju, ka jūs tā teiksiet. Tāpēc, ka Ziemassvētki, jaunais gads, viss domā, ka ir dāvāns. Ziniet, tā būs, eh, tās būs lietas, ko daži no jums dabūs uz brītiņu. Un tad jums būs jādod man atpakaļ. Tāpēc, ka tas, kas tur ir iekšā, tas ir eh, mana darba inventārs. Un man pēc jaunā gada jāturpina strādāt, jo Dievs man ir ar brīnišķīgu darbu svētījis. Kas zina, kur es strādāju, tie zina, kas nezina, tiem var pastāstīt, es strādāju. Uh, mūzikas studijā Orf, kur es um, mācu maziem bērniem dziedāt, dejot un kustēties un visu kaut ko tādu darīt. Un ziniet, kas ir labākais tajā darbā? Kad šeit uz skatuves jūs redzējāt cilvēks, kas pārsvarā ir mācījušies mūziku, ieskaitot mani. <laughs> Bet tajā darbā, kur strādāju ar bērniem, viņi ir tik maziņi, piemēram, tādi, kā mēs dažus redzējām, kuriem ir tikai seši mēnesīši. Kā jūs domājat, viņi ir mācījušies mūziku? <laughs> Nē, bet manā darbā šie bērniņi drīkst spēlēt mūzikas instrumentus. Tie, protams, nav klavieris, nav varbūt tādas bungas, bet tie ir piemēram šādi mūzikas instrumenti. Uh, izlasot Bībelē, vecajā derībā par Mozus māsu Mirjamu, es lasīju tādu raksturvietu, kur ir rakstīts, un viņa veidoja deju vijas, turot rokās uh, roku bungas. Un es bieži lasu raksturvietas arī paplašinātajā angļu bībelē, jo citreiz liekas, ka tajā latviešu bībelē kaut kas nav līdz galam uzrakstīts. Un es pastos, tur rakstīts tamburīns. Un ziniet, šis jau arī ir tas tamburīns. Tagad, uz kaut kādām tuvākajām piecām minūtēm, es gribētu, ka ši, šajā zālē mēs vairs nebūtu latvieši, un krievi, un <laughs> varbūt kādas citas nacionālitātes pārstāvji, bet mēs visi sajustos kā Izrēla tauta. Uh. <laughs> Tāpēc man ir baidzīgi, nu, kamēr es dalīšu, tikmēr man būs vēl laikam. Ja? Kādi cilvēki, varbūt desmit, kuri atnāks un būs gatavi būt par Mirjamām un Mūziem. <laughs> un eh, tādā nākamajā priekšma, priekšnesumā darboties ap šiem instrumentiem. Tātad cilvēks desmit lūdzu. Es zinu, ka viena no tiem noteikti būs Vineta, tāpēc ka viņai ļoti patiks šis priekšnesums. Tagad es aicināšu savus slavētājus, aktīvistus uz, uz skatu, lai viņi man palīdzētu. Tā gaismas ir kaut kā daļai ieslēgts, es saprotu, ka vairāk, vairāk nebūs. Mīļie mani, mēs visi esam Dieva bērni. Mēs šobrīd esam Izrēla tauta. Mēs esam tuksnesī. Dievs tikko ir parādījis mums milzīgu labvēlību. Un Viņš saka, lai mēs priecājamies. Tāpēc šis priekšnesums, ko mēs darīsim visi kopā, sauksies prieks. Bībele saka, priecājieties vienmēr. Tātad arī 4 no rīta, 1. janvārī. Tāpēc celsimies kājās. Un es gribētu, lai uh, tā uh, Intas Lūses mājas grupa mums šodien vēl palīdzētu izdarīt ko īpašu. Uh, Mirjama de, veidoja šīs deju vijas. Es palūkšu viņām, jo es būšu pie klavieriem un es nevarēšu to darīt, izveidot no jums visiem deju vijas. Kā jūs to darīsiet, es nezinu. Bet tam ir jāizstāsta kā Izrēla tautā, kā to darīja vecās derības laikā. Tātad dziesma, ko mēs dziedāsim, būs tā, ko Ziemassvētkos daudzi man teica, ka viņiem ļoti patika. Tātad tā ir ebreju dziesma un šis teksts. Es gribētu, lai jūs ne tik daudz koncentrētos uz to, ko jūs dziedāsiet, bet tieši uz to dejošanu ja? <laughs> un spēlēšanu un uz prieku. Šī dziesma ir par to, ka priecājieties, līksmojiet un gavilējiet. Tātad mani slavētāji, slavētāju komanda ķerās pie mikrofoniem un jūs jau gatavojaties veidot deju vijas. mēģinājums, bet tagad es gribu redzēt dēju vijas. Jūs tiešām nezināt, kā to dara. Tas nozīmē, ka sadodās rokās un skrien un uh, dejo caur rindām un uz priekšu un izveidojas tāda gara, gara, gara grezna deju vija. Darīsim to mūsu kungam par godu. Es ticu, ka jūs to varat. Havana, Havana. Ok, tā, talants šovs ir noslēdzies. Um, es īstenībā pas, pastaigājos apkārt un paskatījos uh, tos darbiņus, ko mēs esam taisījuši uz galdiem. Un, starp citas tie ir unikāli. <laughs> ja paskatās viņas tā, tā rītīgi, es domāju, nu tur apbalvot vai kā tur nebūtu vienkārši. Tur viss viņi ir unikāli, mēs domāsim tālāk, ko viņiem darīt. Attaisīsim kaut kādu mākslas kaut kādu darbu, izstādē kaut ko ar viņiem. Tā kā viņi paliks uz galda, noteikti iesim un, un, un apstīsimies, pievērsīsim tam uzmanību. <clears throat> Šajā brīdī es vēlētos aicināt um, Arti un komandu. Um, kā jums patīk šis vakars? Ar dažiem no jums rūs, es pēdējo reizi runāju tikai pagājušajā gadā. Tā kā. Jā. Kamēr ārsts, nu viņiem, viņiem būs kāds laidiņš, kamēr viņi sagatavosies, varbūt anekdoti izstāstīt. Ah, par degunu var šī tādā vietā tā, tā nevar, nevar ne? Labi, nē. Nu, tie, kas zin, nē, es nezinu. Nezinu anekdotas, labi. Um, Kristap, Kristaps ir šī? <laughs> Jā, labi. Es domāju, nākošais atlikušais laiks, kas mēs paņemsim, mums ir paredzēta slavēšana. Tas ir paredzēts pateikties Dievam, mēs pateiksimies Dievam, mēs vienkārši paredzēsim vienkārši slavēt Dievu, pateikties. Un to vadīs ārts ar grupu. Paldies! Labi. īstenībā, ziniet, kā mēs tagad īstenībā ieslēgšu. Mums pagājušajā gadā bija tāda patīkama notikuma mūsu draudzē. Daži cilvēki aprecējās, daži cilvēki, dažiem cilvēkiem piedzima bērniņi. Tāpēc mēs pastīsimies vienu slaidu šovu tagad um, par no tā pagājušā gada notikumiem. Paldies! Es atvainojos, būs vēl viens video. Labi? Būs video no nometnes. is love. pateicamies nu mēs. Amen! Amen! Mēs vienam un par visu pateicamies mēs.